Dobrodošli u Summertime, ljetno izdanje emisije Sova Info. A zašto bi svi za vrijeme ljetnog odmora trebali ići na more kada i u unutrašnjosti lijepe naše postoje različita događanja? E pa odgovor na ovo pitanje krije se u večerašnjem summertimeu. Mi smo vam pripremili jednu malu poslasticu, odnosno tri festivala koji će se održati malo dalje od mora, ali sigurno prirediti jako puno zabave. Zato ostanite s nama. Prvi na redu je In Music Festival i to 13. po redu koji će se ove godine kao i svake prethodne održati u Zagrebu na takozvanom e, na takozvanim Jarunskim otocima i to 25., 26. i 27. lipnja za nekakvih 15 e, dana, stoga ako niste karte još uvijek nabavili E, već je lagano kasno, već su skoro sve rasprodane, ali vjerujem da će se još koja pronaći. Nastupaju Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, Alice in Chains, David Bryan, The Kills i mnogi, mnogi drugi, a sigurno za svakoga po nešto. cijena trodnevne karte je 524 kune, a sedmodnevnog kampa 265 kuna. Ukoliko odlučite posjetiti Zagreb i otići na e-music, bit ćete u mogućnosti pogledati i Inteatar koji je dodatna aktivnost ovog festivala. Dodatne informacije o festivalu kao i karte potražite na inmusicfestival.com. Nakon In, in Musica prebacujemo se na Gosto Jam, e, to je festival koji se odvija na Orahovačkom jezeru i to drugog do petog kolovoza, a samo neki od izvođača koji nastupaju su Pips, Chips i Videoclips, Bolesna braća, Hladno pivo, TBF i Maja Posavec. Cijena u pretprodaji iznosi simboličnih 120 kuna, a posebne pogodnosti za sve Gosto posjetitelje su 40% popusta na Hrvatske željeznice te besplatno kampiranje. Po svoju ulaznicu požurite na feragostojem.com. I treći po redu je vrlo, vrlo dobro poznati Špancir Fest i to 20. po redu. Evo ove godine poželjet ćete se prošetati Varaždinom u razdoblju od 17. do 26. kolovoza, a Špancir Fest i ove godine bit će e, bogat koncertnim programima, uličnim performerima, akrobatima i zabavljačima. Moći ćete poslušati različite radionice, posjetiti izložbe, a e, prisutna je i velika gastronomska ponuda. Kazališne predstave, brojni sadržaj za djecu i mlade održavat će se po cijelom Varaždinu, a što vas sve očekuje, e, pogledajte na špancirfest.com. Za razliku od danas, sutra bi nas u rijeci i okolici trebalo dočekati nešto oblačnije vrijeme s mogućnom e, povremenom i kratkotrajnom kišom, ali svejedno mislim da, da nas neće sprečiti da ovo ljeto ipak počne onako kako treba u duhu summertime Kad će više to ljeto? Summertime, summertime, summertime!